bab 15 Aku iki wit anggur sing sejati lan ramaku sing upakara kebon anggur mau saben pang sing ora ngetokake woh dipagas dening Sang Rama dene pang sing ngetokake woh diresiki supaya wae mundhak akeh kowe kuwi wis padha diresiki serana piwulang-piwulang sing tak wenehake marang kowe padha nunggalo karo aku lan aku bakal nunggal karo kowe. Pangkui dhewe ora bisa metokake woh. Awit bisane metokake woh mung yen nunggal karo wite. Kaya mengkono uga tumrap kowe. Kowe mung bisa metokake woh yen kowe nunggal karo aku. Aku iki wite anggur lan kowe pangpange. Wong sing nunggal karo aku lan aku nunggal karo wong mau bakal metokake woh akeh tanpa aku. kowe ora bisa apa-apa. Wong sing ora nunggal karo aku kuwi kaya pang sing dipagas banjur dadi garing. Pang-pang sing mengkuru mau bakal diklumpukake lan dicemplungake ing geni. Sarta kaobong. Yen kowe nunggal karo aku lan piwulangku kok lakoni, kowe kepareng nyuwun apa wae sing kok karepake, panyuwunmu mau bakal dikabulake. yen kowe metokake woh akeh ramaku ing swarga diluhurake kuwi ne yen kowe muridku temenan nggonku nresnani kowe koyo sang rama nggone nresnani aku padha tetepo ana ing katresnan iki menawa kowe padha nglakoni pepakon-pepakonku aku bakal tetep nresnani kowe ora beda karo aku dhewe sang rama nresnani aku sebab aku nglakoni dawuh-dawuhe Sang Rama. Kabeh iki tak kandhakake marang kowe supaya kowe uga ngrasakake kabunganku lan supaya kabungahanmu dadiya sampurno. Pepakonku mengkene. Kowe kudu padha tresna tinresnan, padha kaya nggonku nresnani kowe. Katresnan sing gedhe dhewe ya kuwi menawa wong rila mati kanggo nglabuhi mitrane. Yan kue padha nglakoni apa sing tak kadhawuhake marang kue kue dadi mitra-mitraku kue ora padha tak sebut batur meneh awit batur ora ngerti apa sing lagi ditindakake dening bendarane kue padha tak sebut mitra awit kabeh sing tak krungu saka ramaku wis tak kandhakake marang kue dudu kowe sing milih aku nanging aku sing milih kowe lan tak dadekake utusan supaya kue metokake woh akeh kaya wit anggur mau sing wohe lestari ing selawase ramaku bakal maringi apa wae sing kok suwun atas jenengku iki dawuhku marang kowe padha tresna tinresnano menawa kue padha disengitin dening jagat ngertia yen aku wis disengiti luwih dhisik dening jagat yen pinang kamu saka jagat jagat kuwi bakal nesani kowe kaya wonge jagat dhewe nanging kue wis tak pilih saka jagat lan tak sengker dadi duweku, mulane kue wis dudu wonge jagat kuwi sebabe jagat mau sengit karo kue elingo marang sing wis tak kandhakake marang kuwe. Batur kuwi orang luwi bendarane. Menawa wong-wonge jagat wis nganiaya marang aku, wong-wong mau uga bakal nganiaya kowe. Yen wong-wong mau nampani pangandikane Gusti Allah sing tak wartakake, mesti uga bakal percaya marang piwulang sing kok wartakake. Jagat bakal linda nindakake panganiaya kuwi mau kabeh marang kowe. merga kowe kuwi wong-wongku lan merga jagat ora wanuh marang panjenengane sing ngutus aku. Saupama aku ora teko, lan ngandhakake kuwe mau kabeh marang wong-wong kuwi, wong-wong kuwi ora kena disalahake. Nanging saiki wong-wong mau ora duwe alasan kanggo nutupi dosane. Wong sing sengit marang aku kuwi uga sengit marang Sang Rama sing utus aku. aku wis nindakake mujijat-mujijat lan kaeloan-kaeloan ana ing satengahe wong-wong mau sing durung tau ditindakake dening sapa wae saupama aku ora nindakake pertondo-pertondo ana ing satengahing wong-wong mau wong-wong kuwi ora kena disalahake nanging saiki senajan wis padha ndeleng pertondo-pertondo dene wong-wong mau malah padha sengit marang aku lan uga marang ramaku. Nanging sing mengkono kuwi supaya kelakon apa sing wis ditulis ana ing kitab suci ne wong-wong mau, surasane. Tiang-tiang menika sami sengit dateng kawula tanpa sebab. Nanging sang panglipur mau bakal rawuh ndawuhake bab kersane Gusti Allah, ya kuwi sang Roh Suci sing miyos saka Sang Rama sing bakal dak utus marang kowe. Sang Roh Suci kuwi bakal maringi paseksi bab aku. Kowe uga bakal podo dadi seksiku sebab kowe wis podo bebarengan karo aku wiwit-wiwitan mula.